Dear Sayado, we would like to invite Sayado to start the Dhamma talk. Today's topic is Napiya Sutta Part 3. We would like to invite Bante Pawarathamika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayado từ bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại hôm nay là bài kinh đưa đến thân ái phần 3 và chúng con cũng kính thỉnh Anh Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa thứ, sa thứ, sa thứ. Before giving in Dhamma talk, you will pay respect, Buddha, by reciting in Namo Dasa three times. Trước thời pháp toàn này thì chúng ta sẽ đảnh lễ tại Đức Thế Tôn bằng cái tùng Nam Tassa ba lần. Nam Tassa ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Okay, we finished two factors. Now we will go to third factor. Third factor is Babeja having evil desire. If one bhikkhu or if someone have evil desire, not praising removal of desire evil desire. It is not to be loved, not to be respected, not to be increased, not to be peaceful, not to be oneness. If someone not have evil desire, praising the removal of evil desire, it is to be loved, Do we respect it? Do we increase? Do we peaceful? Do we oneness? Do we have a concentration? Hmm. Và tuần trước thì chúng ta đã học xong hai pháp và hôm nay thành ngài Seno sẽ dạy cho chúng ta pháp thứ ba. Pháp thứ ba đó là pháp thứ ba dẫn là pháp dẫn đến thân ái đó là lại nữa này các tỷ kheo tỷ kheo mà ác dục không tán thán nhất phục ác dục này các tỷ kheo tỷ kheo ác dục không tán thán nhiếp phục các ác dục này pháp này không đưa đến thân ái không đưa đến nhất trí không đưa đến không đưa đến an tịnh không đưa đến uh, định không đưa đến uh, sự uh, thống nhất và lại nữa này các tỷ kheo tỷ kheo nào mà uh, từ bỏ các ác dục và tán thán cái sự nhiếp phục các ác dục thì này các tỷ kheo tỷ, tỷ kheo ấy là sẽ dẫn đến là pháp dẫn đến sự thân ái là pháp dẫn đến sự nhất trí sự hòa hợp và là pháp dẫn đến uh, sự bình an và dẫn tới định So next one if one bhikkhu have anger no phrasing, removal of anger It is said not to be loved, not to be respected, not to be increased, not to be peaceful, not to be oneness. If one by anger, praising removal of anger, it is to be loved, to be respected, to be increased, to be peaceful, to to be oneness. means that have a concentration. Và lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo mà phẫn nộ, không tán thán nhiếp phục sự phẫn nộ. Này các tỷ kheo, tỷ kheo phẫn nộ, không tán thán nhiếp phục sự phẫn nộ. Pháp này không đưa đến thân ái, không đưa đến nhất trí, không đưa đến uh, sự bình an, không đưa đến cái sự thống nhất, không đưa đến uh, không đưa đến cái sự ờ, nhất trí hay là không đưa đến định. Và này các tỷ kheo, các tỷ kheo mà không phẫn nộ và tán thán cái việc nhiếp phục, từ bỏ sự phẫn nộ. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy là dẫn đến cái pháp này sẽ dẫn đến cái sự thống nhất, sự nhất trí, dẫn đến sự thân ái, dẫn đến uh, uh, cung kính và dẫn đến sự tăng trưởng và dẫn đến dẫn đến sự thống nhất hay là dẫn tới định. Uh, I need to uh, explain a bit. about the previous factor, evil desire. What is evil desire? So evil desire means uh, having big desire, not have uh, content, uh, being contented, uh, being contented. So uh, as a bhikkhu especially, we should have uh, being contented. So we should be happy, we should be satisfied uh, with something we have. So it is lovely dance. Uh, so some people although have, they want to have another. <laughs> so uh, it is not lovely. Uh, some people uh, come to the meditation center, uh, so donor donate food or dwelling place. So not only for them they need, for their dogs also. <laughs> so something like that. Uh, in our own house, uh, we, we can love our dog, but uh, in the meditation center, you know, the donor may not want to give sometimes uh, for the uh, for the do dogs. Uh, in the same way, bhikkhus, sometimes uh, for the bhikkhu, okay, people can donate. So this is a, normally not much problem. But some are, uh, they want to donate. they <laughs> could want to donate another one. Uh, so yeah, I want to donate. Please offer me. So may say in this way. So this is not satisfying with uh, something we have. So people offer for us, if we have an extra one, yeah, we, we can donate. Uh, donating is good. But uh, some are not like that. Uh, maybe asking friends or asking families. So they may have a burden sometimes. So <clears throat> if so, it is not lovely. So some I think some CRAs also, they want to do a lot of donation. <laughs> Seem to be good. Sometimes uh, their supporter uh, may not, may not love them. Uh, so if not love, although you, you actually donating, but uh, people not love, so differently going. So sometimes uh, it uh, it need to be considered about that. to yes. be to be lovely person. okay. Và để giải thích thêm về cái um, pháp trước, cái pháp trước đó là cái pháp mà nói về ác dục, tỳ kheo các ác dục, không tán thán cái sự nhiếp phục các ác dục. Thì ở đây ác dục ở đây, ác dục ở đây đó là cái sự mong muốn, cái sự mong muốn lớn có nghĩa là một người đó là không có sự chi túc, không có sự biết đủ. Vì tỳ kheo là phải chi túc, phải biết đủ, phải thỏa mãn với những gì mình có. Và nếu mà một người nào đó mà không có thỏa mãn À, là không có tri túc với những gì mình có thì họ có cái này nhưng mà họ lại muốn có cái khác thì ai đó mà um, ví dụ tới tiền viện tới tiền viện thì người ta cũng thì có thí chủ thí chủ người ta cúng dường cốc liêu cốc liêu ở đây là cúng dường để cho các vị tỳ kheo thôi nhưng mà một số vị tỳ kheo ấy thì vì muốn ở cốc liêu nhưng mà một số người một số người cũng thế họ muốn ở cốc liêu nhưng mà họ lại cũng muốn cho những con chó của người của người ta cũng ở ở, ở chung với thì trong thiền viện á thì ờ, nhiều nhiều người họ muốn nuôi nuôi chó như là chính vì thế nên là nhiều khi thí chủ họ cũng không hoan hỉ bởi vì cái cốc liêu họ cúng dường để cho vị tỳ kheo chứ không phải là để cho những con chó ở nữa nên là cũng vị đó phải phải phải chi túc và nhiều khi là các vị tỳ kheo người ta cúng dường nhưng mà vị tỳ kheo đó lại có muốn thêm muốn thêm vào với, với xin xin thí chủ cái này cái kia điều này thì cái điều đó là cái sự mà không dẫn đến thân ái và nhiều khi muốn nữa thì các vị tỳ kheo cũng có thể vị đó xin các đồng đạo rồi xin người nhà vân vân thì tất cả những cái đó là những thứ mà không có dẫn đến cái sự thân ái và không dẫn đến cái sự yêu mến và nếu nếu mà giả sử ai đó thí chủ cúng dường cho mình mà dư thì vị kheo có thể là cúng dường đá ná lại cho người khác điều đó thì không có sao tại vì mình có dư mình có thể cúng dường cho người khác và nếu nếu mà vị tỳ kheo mà đi xin hay là đi xin hỏi từ những cái người đồng đạo của mình hay là gia đình của mình thì nó trở thành trở thành cái gánh nặng cái gánh nặng cho người khác và nữa đó là một số ví dụ như một cô một số các cô xa lê các cô tu nữ là cô ấy muốn đi làm phước cúng dường nhìn thì có vẻ tốt đó nhưng mà thực ra các cô cứ đi kêu gọi kêu gọi người này người kia để đa ná cúng dường thì nhiều thí chủ thí chủ họ bản thân họ là muốn cúng dường rồi nhưng mà bởi vì cái sự kêu gọi đó họ không có hoan hỉ họ không có hoan hỉ với cái sự kêu gọi của các cô ấy thì phải suy xét là cái việc đó có phải là việc chính hay không có phải là việc của mình hay không thì ngay cả cái việc kêu gọi đó mặc dù nhìn có vẻ là tốt nhưng mà thực tế thực tế nó đem không đem đến cái sự thân ái không đem đến cái sự hòa hợp mà nó cũng không đem đến cái sự à, yêu thương thì chúng ta cần phải xem xét về cái vấn đề này và đó là ờ, về cái vấn đề về ác dục nghĩa là cái sự mong muốn nhiều quá nhiều và đối với một người xuất gia hay bất kỳ ai vậy phải có sự tri túc <coughs> So there is one saying asking something is uh, it is also a kind of crying <laughs> so crying not just uh, so tears have come out, uh, making something crying and sound, not like that. Uh, if we have to ask something, this is also normally a kind of crying. So because you need something like that. So in the same way, if a people can give, not much problem, want to give. If they don't want to give, uh, refusing, not giving also, it is a kind of crying, means uh, a mind not happy. So because of this, uh, especially receivers uh, um, need to be more careful. We need to we need to know what is uh, their real desire. So uh, not only I think receivers uh, uh, everyone, you know. So uh, if something which we really need, uh, mostly they want to give, especially for those who has less desire. People want to support. It is very sure. Uh, so, uh, but uh, if we have a lot of desire, want to do this and that, without knowing own limit. Uh, so when you do, this is a not lovely dance. <laughs> so if a love, people, uh, people, if a people don't love, so even needs uh, difficult to get. If uh, people love, so everything you can get. Mm. It is a no limit. Yes, và à, có một câu nói một cái câu nói cũng rất là nổi tiếng đó là một cái câu thành ngữ đó là cái sự xin xỏ cái sự ờ, sự xin ấy cầu xin thì giống như là cái sự khóc than vậy thì cái sự khóc than ở đây khóc than ở đây không phải là khóc chảy nước mắt cũng không phải là cái tiếng khóc mà thực sự ở đây khóc ở đây đó là gì đó là khi nếu mà mình xin ai đó xin ai đó giả sử như người người ta có khả năng cho người ta cho thì không phải cái vấn đề lớn ở đây nhưng mà nếu mà mình xin ai đó mà người ta không có khả năng cho hay người ta không muốn cho thì trong tâm trong tâm sẽ không có vui và đó chính là cái tương đương giống như là một cái sự khóc than vậy giống như là một cái sự khóc lóc như vậy thì bởi vì họ không có hoan hỉ và nếu người nhận người nhận thì phía phía người nhận phải rất là cẩn thận cẩn thận là để xem cái thứ đó có phải thứ mình cần hay không nhưng mà thực ra thì không phải chỉ người nhận đâu mà tất cả chúng ta phải xem xét rằng cái thứ mà chúng ta um, cái cái thứ mà chúng ta đó cái thứ thứ đó chúng ta có thực sự là cần thiết hay không và um, người nếu mà người nào đó mà người ta có thiểu dục ít cái sự mong muốn thì sẽ được người khác yêu quý và nhưng mà nếu mà không có sự thiểu dục không có cái biết đủ hay là cái vị đó người đó không biết cái giới hạn của mình không biết cái giới hạn không có thỏa mãn thì sẽ bị người khác à, không yêu mến và không dẫn đến cái sự thân ái bởi vì không không được cái sự yêu mến và không dẫn đến cái sự cái sự thân ái nên là cho dù người ta cái thứ gì đó người ta rất là muốn đi nữa có muốn đi nữa thì cũng không có ai không có ai cúng dường và cũng không ai cho vị đó cả không ai giúp đỡ vị đó cả nhưng mà đối với một người thiểu dục tri túc biết đủ thì người người đó có được cái sự thân ái có được cái sự yêu mến từ người khác và bất kỳ cái điều gì cái gì đó vị đó cần thì người khác cũng sẵn sàng cúng dường mà thực ra vị đó sẽ có được tất cả những cái gì vị đó muốn nên là tóm lại là cũng phải cái sự thiểu dục và tri túc biết giới hạn Okay, next one is about the anger. Not having anger is lovely. Present removal of anger is lovely things. Uh, so yeah, we need to we need to remove our anger. Anger is uh, uh, uh the similar anger is uh, uh, poison with bad taste. <laughs> so some are like greed or craving. You know, they have good taste, although it is poison. <laughs> But anger is poison. Uh, this is a urine medicine, you know, oral medicine, you may know, Because medicine. Uh, uh, urine medicine mixed with poison. We take uh, cow urine medicine. Uh, it is bad taste, but good result. So uh, anger is uh, similar to that uh, cow urine medicine with poison. So uh, we feel not good. Result also not good. So we should avoid. Yes. Và uh, chúng ta thấy rằng á, một cái người và nói về cái vấn đề tiếp theo đó là vấn đề sân và phẫn nộ. Này các tỷ kheo, nghĩa là tỷ kheo mà sân hay là phẫn nộ thì đó là cái pháp mà không dẫn đến cái sự thân ái, không dẫn đến cái sự yêu thương và uh, vị tỷ kheo, vị tỷ kheo nào mà loại bỏ cái sự phẫn nộ hay là sự loại bỏ cái sân ý và vì đó nhiếp phục tán thán cái sự nhiếp phục cái sự nhiếp phục phẫn nộ và nhiếp phục sân thì vị tỳ kheo đó sẽ dẫn tới là sự thân ái dẫn đến sự yêu mến và có một cái ví dụ về đây đó là ví, ví dụ về cái sân sân thì giống như thế nào sân đó là giống như một cái chất độc chất độc mà lại có cái vị cái vị không không không tốt đẹp cái vị không cái vị không khả ái khả ý nữa thì uh, chúng ta thấy rằng khi mà cái cái sân thì là chất độc mà lại có, có cái vị không có vừa ý còn ví dụ như là cái tham cái tham nó cũng là cái chất độc nhưng mà cái chất chất vị của nó thì lại là vị ngon còn giống như là trong cái nước à, thuốc của Đức Phật đó là tiếng nước tiểu con bò nước tiểu con bò đó là các vị tỳ kheo dùng để làm thuốc cho cái vị của nó thì không có khả ý không cả ái không vừa ý nhưng mà nó lại đem cho kết quả kết quả tốt đẹp bởi vì nó là cái thuốc có thể chữa được bệnh nhưng ở đây cái tâm sân ở đây thì lại giống như là cái nước tiểu bò nhưng mà lại trộn với thuốc độc. Thì khi uống vừa có vị không ngon, vừa có vị không khả ý khả mà lại vừa có hại nữa. Thì đó là về sân. <coughs> So another similar anger is uh, like uh, Saul have uh, uh, have two side two side blades. right? Blades are not, not just one side, two side. Uh, soil is uh, not smooth. It is very rough. If you touch or you rough, uh, it is uh, bad touching. So you will have. So two side not smooth, uh, bad touching, bad feeling you will have. So means that if we have anger, ourself also no good. Also for others. So not like greed or craving. Craving sometimes uh, one side is good, <laughs> the other side may not be good, may be good. So, but only result may not be good. So anger is not like that. Ourself also no good. For the others also no good. It is not lovely things. So because of this, we need to avoid those anger. Whatever question you ask in the interview time, you know. <laughs> so difficult or not difficult or uh, anything, uh, we try not to have anger. For what? Uh, to be lovely, we respect it? Do we peaceful, uh, to have a concentration, especially uh, like can higher people, so need to need to remove anger more because their anger is very dangerous. So uh, in the same way, senior CROs, uh, whoever uh, powerful, if you you are more powerful, so uh, need to control Uh, the anger. So it is uh, dangerous, not lovely things. Và cái ví dụ hai nữa, đó là cái ví dụ là cái sân. Cái sân ý ở đây nó giống như giống như là cái cưa mà cái cưa có hai bên đều có lưỡi, đều có lưỡi cưa cả thì sờ bên nào ấy, sờ bên nào thì nó cũng đều là cái sự xúc chạm mà không khả ý và không khả ái và rất là nguy hiểm thì cái bản thân cái sân ở đây thì, thì là như vậy giống như là cái cưa mà nó có cái lưỡi của cả hai bên hai bên nó đều có lưỡi hay là có hai lưỡi thì sờ bên lưỡi nào thì nó cũng làm cho cái sự sự nhám và nó đều bị bị chúng, tay chúng ta đều bị cắt cả đều bị và nó rất là nhám và nó không có khả ý khả ý. nhưng nó ngược lại với à, cái tham cái tham ấy thì nhiều khi á thì nó chỉ là một một bên tốt một bên một bên nó cũng tốt cho một bên nhưng mà nó không tốt cho bên khác còn cái sân ấy thì bản thân chúng ta nó nó không có khả ý khả ý đối với bản thân chúng ta trong tâm của chúng ta không thấy thoải mái và những người xung quanh chúng ta cũng vậy họ sẽ không thấy thoải mái có nghĩa nghĩa là không tốt cho cả hai cho chính bản thân mình và cho cả người khác nó ngược lại với cái th- à, cái tham thì nhiều khi nó tốt cho một người nhưng mà nó không tốt cho người bên kia còn uh, nên chính vì thế chúng ta phải tránh xa những cái sân tránh xa những cái sân này thì sẽ đem đến được cái sự lợi ích đó là được cái sự yêu quý được cái sự thân ái và được cái sự an bình và dẫn tới định đặc biệt là khi những cái vị vua càng những cái người mà có cái địa vị cao càng những cái người ở cái tầng cấp cao thì càng phải rèn luyện càng phải thu thúc để loại bỏ cái tâm sân tại vì nếu một vị vua mà sân thì cái hậu quả nó sẽ rất là nguy hiểm và cũng như thế các ngài xe đo các vị trưởng thượng càng lớn hạ bao nhiêu càng trưởng thượng bao nhiêu càng có địa vị cao bao nhiêu càng có ở giai cấp cao bao nhiêu thì càng phải có sự chế ngự càng phải có sự thu thúc và loại bỏ cái tâm sân bấy nhiêu yes Adam. <clears throat> so there one there is one soda agada vinaya soda removal of enmity or anger so according to that soda's instruction so if someone is good in body body action so but uh, speech and mental action is not good if so just to focus bodily action which is lovely <laughs> so uh, similar of that uh, and I think as I remember so Bhikkhu finding Vansugula robes, Ibiso ropes, because of uh, Bhikkhus ropes. Uh, uh, uh, if there is no donor or who practice Vansugula Dudenga, so they have to find pieces of clothes uh, in the market or in the rubbish hill or in the cemetery. Uh, so or sometimes it may, may find in the ground in the earth. So yeah, once you saw a piece of cloth, uh, so check with the legs. Uh, how is that? <laughs> so, so one part is good, the other part is no good. So other time, uh, so with the leg you step on the only only part which is bad, not good. Uh, with the hand, you take the other part because the other part is good. So uh, after that, uh, you collect those clothes, you saw robes, uh, dye. After that, you can wear. After that, you can practice. In the same way, if you want to remove anger, if someone is good in bodily action, you focus bodily action. So if you focus bodily action, your mind will love him, uh, maybe able to radiate metta. So you can get a metta jhana, or you can go your journey of samsara well. <clears throat> Và như vậy trong một bài kinh à, ngài sẽ đo nhớ đó bài kinh nó tên là Agata Vinaya Sutta. Và trong lời dạy đó thì có một uh, ví dụ như là trong trong bài kinh đó có nói dạy về nếu một ai đó họ có những cái hành động về thân là tốt đẹp, những hành động về thân là khả ý khả ái nhưng mà hành động về cái lời nói hay là về cái ý của họ và khẩu và ý của họ thì không có tốt thì chúng ta nhìn làm như thế nào chúng ta phải có cái tác ý đó là chỉ có quan tâm chỉ có hướng tâm tới cái phần và hành động tốt về thân của họ thôi còn đừng quan tâm đến cái phần khẩu những cái lời nói hay là cái cái ý của họ ấy. thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy à, thấy được chúng ta cảm thấy yêu mến có thể yêu mến vì đó được và có à, đó là cái sự mà nó dẫn đến cái sự thân ái trong tâm của, của chính mình và cũng giống như vậy khi mà chúng ta thấy vị tỳ kheo vị tỳ kheo ví dụ trong trường hợp mà vị tỳ kheo không có thí chủ cũng dường y và trong trường hợp vị tỳ kheo hành tăng ga nghĩa là hành đầu đà, thì vị đó phải tìm những cái y, tìm những miếng vải, miếng vải phân tảo, những cái vải dư, những cái vải người ta bỏ đi, ví dụ như là vải ở ờ, nhặt được những tấm miếng vải ở chợ này, ở hố rác này, ở nghĩa địa này, hay là ở trên trên trên đường đó. Họ vất đi như vậy thì tấm vải đó thì vị tỳ kheo sẽ lấy chân lấy cái chân đầu tiên lấy chân để xem để sờ lên để đạp lên để xem nó là cái phần nào cái phần bẩn ấy, thì chân sẽ đè lên và xem và cái phần nào sạch ấy, thì tay cái tay sẽ nhặt cầm lấy cái phần cái mặt mà nó, nó một cái mặt nó sạch đó để đem lên và đem cuối cùng đi rửa còn cái phần mà bẩn đó thì lấy chân sờ sờ lấy chân đạp lên để xem cái phần bẩn đó xem cái vải miếng vải nó như thế nào còn tay thì nhặt lấy cái phần cái mặt bên kia mặt sạch bên kia để đem về vị tỳ kheo sẽ đem những tấm vải đó về giặt sạch và may lại với nhau may lại với nhau thành cái bộ y và sau khi may may y xong rồi thì bắt đầu nhuộm y và vị đó sẽ uh, mặc cái cái cái tâm ý đó dùng tâm ý đó thì à, nếu trong trường hợp này nếu mà ai đó mà họ có cái thân hành động về thân tốt đẹp nhưng mà hành động về khẩu hay ý của họ không tốt thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái hành động về thân của họ thôi như vậy thì chúng ta có thể giải tâm từ tới họ được hành meta giải tâm từ tới họ được dễ dàng mà chúng ta có thể giải tâm từ tới người đó được và khi mà giải tâm từ một cách tốt đẹp thì cái lợi ích của đó của nó đó là đem đến dẫn tới định meta jhana những tầng thiền và bởi vì khi mà có được cái tâm từ như vậy thì cái hành trình trên con đường samsara cái vòng luân hồi của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn trở nên nhẹ nhàng hơn trở nên tốt đẹp hơn và uh, đó là cái pháp cũng dẫn đến cái sự uh, thân ái và uh, được nhiều người yêu mến And next one is uh, Uh, previous one is uh, good in uh, good in speech, good in speech. <laughs> so this one, uh, good in bodily action. If so, you focus bodily action. So similarly, only different. The way is the same. <laughs> you fo- you should focus on something good. So this one is. Uh, good in bodily action, but uh, mind and speech no good. Uh, so some, uh, that means uh, speaking sometimes uh, pe some people are speaking no good. So, but bodily action helping you something it is good. So mind also no good. So, so some although they are doing but in the mind, they have the enmity. So, so you may know in some ways. Uh, in some way means uh, sometimes uh, if we happen to do bad, they are glad. If we speak uh, something, a gonna joke, they may not laugh. <laughs> so still helping you. So if so, oh, this uh, person's mind is not good. You can guess uh, in this way. So <coughs> anyway, some body actions are good, the others not good. So you should focus bodily action. So uh, similarly, all that is uh, one <coughs> person. Uh, so going in journey. Uh, so. Uh, very tired, dusty. Uh, so he saw uh, a, a well with water or lake. So, but water is not clear, covered by uh, something on the surface, uh, something dirty. So, but uh, you are dusty, very tired, want to drink. So at that time, although the water is not clear, you remove something dirty on the surface with a hand. So clear water appear at that time you drink. So you will not be dusty. and uh, you can go your journey. In the same way, uh, if the person is good in body, you focus body. So you radiate metta, you can go you are journey of samsara. Yes, I know. Và câu chuyện vừa nãy thì ngài sẽ nói về cái phần mà cái người đó là việc về cái cái lời nói à, cái cái lời nói không tốt nhưng mà à, cái lời nói tốt nhưng mà thân và khẩu không có tốt. Nhưng mà trong trường hợp này thì ngài sẽ nói về cái vấn đề đó là khi người đó một người mà có lời nói tốt nhưng mà cái thân và cái ý của không tốt thì trong cái trường hợp mà người nhiều người người ta làm tốt làm tốt nhưng mà trong nhiều khi trong ý họ không có tốt làm thế nào mà chúng ta có thể biết được trong ý họ không có tốt nhiều khi họ làm bên ngoài có thể thấy việc đó vừa lòng đó nhưng mà thực ra trong tâm ý họ không có không có không có thích chúng ta và không có không có tốt đẹp nhưng mà nhiều khi bằng cái bằng cái cách nào đó chúng ta có thể biết được bởi vì nhiều khi đó là trong cái lúc mà người ta nói đùa người ta nói trêu và khi đó uh, thì cái uh, qua những cái sự lời nói của người ta đó thì chúng ta có thể biết được rằng ồ người này không có vừa ý với mình và tâm người không không có tốt nhưng mà mà không vì thế mà chúng ta quan tâm đến cái việc về về cái hành động về thân của họ ấy, mà chúng ta hãy quan tâm chú tâm đến cái hành động tốt tốt về cái lời nói của họ ấy. thì ví dụ trong một cái, một cái hành trình chúng ta đi trên một cái hành trình rất là dài một hành trình gian khổ một hành trình mà chúng ta đang thiếu thiếu uh, nước uống đang khát đang khát thì chúng ta thấy rằng cái mặt nước đó nước đó bên, bên trên mặt nước thì nó bị có rất là nhiều những cái bụi rồi những con lớp cái lớp bẩn ở trên nó che ở trên và khi mà chúng ta biết nhưng mà nước ở dưới thì lại trong thì chúng ta có thể gạt đi lấy tay lấy cái tay gạt đi cái cái vùng cái mặt nước những cái váng nước bẩn ở trên và chúng ta có thể uống cái nước sạch đó thì khi uống cái nước sạch đó thì thỏa mãn được cái cơn khát của mình trên một cái cuộc hành trình dài thì cũng tương tự như vậy khi mà hành thiền tâm từ mình thấy người ta có nhiều cái điểm xấu như vậy chúng ta gạt cái gạt cái xấu sang một bên và chú tâm vào cái điểm tốt của người ta và cái lời nói của người ta người ta có cái lời nói tốt hãy chú tâm vào cái lời nói của họ ấy. và như vậy mình có thể giải tâm từ hành tiền meta giải tâm từ cho người đó và khi mà giải tâm từ cho người đó như vậy thì chúng ta có thể chứng được những tầng thiền và cái kết quả của nó đó là làm cho chúng ta có cũng giống như là uống được cái dòng nước mát và có được một cái hành trình trên samsara hành trình dễ dàng hơn trên trong cái vòng luân hồi sanh tử luân hồi samsara yes sir so next one so bodily action also no go travel action also no go only mind from time to time is good uh, So sometimes you may see uh, is meditating. So uh, so if so, oh, mind says something good, or the saying no good, something bodily action form is no good. So his mind sometimes is good. Uh, we may happen to notice. Uh, not always. Uh, those people if a bodily action, um, bowel action is not good, mind also may not be good. But uh, from time to time, or sometimes, uh, we may be able to see. So, uh, some of our friend, uh, we normally we don't like. So, but uh, sometimes we can see their good mind. So if so, we may focus that mind. Uh, we're trying to remove our anger. If so, we can be lovely person. If we focus their bad action, we will have anger. We also cannot be lovely. So, because of this, uh, we should focus uh, his mind from time to time is good. So, uh, similar that is, uh, yeah, the same way you, you do traveling, very tired because of traveling, dusty, uh, so maybe the weather is hot. At that time, on the way in the forest, so there is water into the cow's footprint. cow's <laughs> footprint. So if you are city people may not understand the water in the forest, sometimes very little water we may need to drink. <laughs> so quite pure because in the forest. Uh, so some are coming out from the from the earth. So yeah, very little. This one is very really very little, but uh, no choice. You are very dusty. You may not be able to continue to go without water. So at that time, uh, not have chance uh, to take with a hand or with a cup. What you need to do is uh, you you knelt down, knelt down, mm. kneel kneel down. So uh, stand uh, on your hand and kneels and drink with mouth. <laughs> so if you may be you may get a little water to drink. So uh, thirsty is despair. Being thirsty is despair. So you can continue your journey. In the same way, if you can focus a little mind, which is good, of a pasha, so you may be able to remove the anger. So you can be lovely pasha. Oh. Yes, à, do. Yes. Uh, và và cũng cũng lại nữa ví dụ như là chúng ta có một cái câu chuyện tiếp theo đó là ngài sẽ đơn nói rằng một cái câu chuyện về đây ví ví dụ như một cái người đó về cái hành động về thân không tốt và cái hành động về khẩu cũng không tốt nghĩa là hành động về thân của họ hành động không tốt và cái lời nói của họ cũng không cũng không tốt nhưng mà thỉnh thoảng họ lại có cái ý tốt thì trong cái trường hợp đó, trường hợp mà người một người ấy mà cái hành động về thân của họ không tốt hành động về lời nói về khẩu của họ không tốt thì chắc chắn rằng ý của họ cũng sẽ không tốt nhưng mà thỉnh thoảng lúc này có lúc khác ấy, nhiều lúc thì họ cũng lại có một cái cái tờ cái ý tốt thì khi khi đó thì chúng ta chỉ chú tâm lên cái ý tốt của họ ấy thôi cái ý uh, kiểu bỏ qua bỏ qua cái cái thân và cái hành động về thân hành động về khẩu của họ ấy đi nhưng mà chúng ta chú tâm vào cái ý của họ ấy thì ai đó mà có cái lúc này qua lúc khác hay thỉnh thoảng người ta có cái tâm tốt như vậy thì chúng ta hãy hướng tâm của mình tới cái phẩm chất tốt đẹp đó của họ ấy. thì khi mà hướng hướng tâm tới cái phẩm phẩm chất tốt đẹp đó của họ ấy, thì tâm của mình á, sẽ loại bỏ được cái sân ý loại bỏ được cái ác ý loại bỏ được cái tâm sân và như vậy cũng như thế còn nếu mà chúng ta mà chú ý tâm đến cái tâm sân của họ ấy, với cái ác ý hay cái tâm uh, chú chú tâm đến cái điểm xấu của họ thì tâm của chúng ta sẽ trở nên không có được uh, thân mến không có được uh, người khác yêu quý và chúng ta cũng trở nên có cái tâm bất thiện tâm sân khởi lên và có một cái câu chuyện cũng tương tự như vậy câu chuyện ở đây cũng tương tự ví dụ như một người đang đi du hành đang đi du hành mà đi qua một cái rừng uh, mà rất là mệt nhọc nóng khát và ở đó nước thì lại rất là ít rất là ít nước thì có giống như là cái chỉ thấy ở đó đang khát như vậy mà chỉ có cái nước nước mà đọng lại ở cái vết chân vết chân con bò hay là vết chân con trâu đó vết chân con bò nó như vậy thì mặc dù nước nó ít như vậy nhưng mà nếu mà không uống thì sẽ không thể nào tiếp tục cái hành trình khó khăn như vậy được nên là vị đó phải làm sao vị đó phải chống tay xuống phải quỳ gối xuống và cúi đầu xuống và lấy miệng hút cái tại vì hút cái nước đó bởi vì bởi vì không thể nào nước nó ít quá là ít nên là không thể nào lấy tay mà múc cái nước lên lấy tay hay là lấy cái ly hay lấy cái gì đó để múc cái nước đó được bởi vì nước trong cái vết chân con bò đó thì nó rất là ít nên là vị đó chống tay quỳ gối xuống và cúi đầu xuống và đưa miệng và bắt đầu hút cái nước ở trong cái vết vết chân của con bò như vậy thì sau khi mà uống cái nước đó rồi thì vị đó sẽ hết khát và tiếp tục được cái hành trình của mình thì cũng như vậy khi mà cái người kia cái một cái người á, mà người ta có cái ờ, cái hành động về thân không có tốt hành động về khẩu không có tốt nhưng mà thỉnh thoảng thì họ có một cái chút chút cái ý tốt nho nhỏ như vậy thôi nhưng mà mình sẽ chú tâm vào cái phẩm chất cái ý của họ đó cái ý tốt ý tốt của họ đó và mình phát triển được cái hơn trong cái vòng sanh tử trong cái vòng samsara và nó cũng là cái pháp mà đem đến được cái sự thân ái, được cái sự yêu quý, được cái sự thống nhất và đem tới định. Uh, next one is uh, everything is good, bodily and bodily and mentally. Everything is good. If you find this kind of bhasa, so you can focus everything uh, of uh, him. So there are many people who are good uh, with the three actions in the world. We can focus uh, on everything of him. So can radiate metta. Like uh, you are going to journey or traveling, uh, tired and dusty, uh, you found one lake, uh, which is which has clear water, cool, another shady tree, in the forest. So you are tired and dusty and hot. So uh, you can rest another tree and you can dive into the water and drink, taking shower. you can continue your journey. So because of this, uh, if we have anger, so there are many people uh, with uh, with everything. we should focus on those people's action, bodily or verbally or mentally. If so, we can produce uh, metta, we can remove anger, so we can be lovely person. một trường hợp nữa, cái trường hợp này thì cái người đó là người tốt. Cả bất tất cả các hành động, ba cái hành động về thân, về khẩu, về ý hay là cái hành động, cái lời nói và cái ý của họ đều tốt đẹp thì khi đó thì bất kỳ bất kỳ cái hành động nào của họ ấy, chúng ta có thể đều có thể hướng tâm lên để có thể đều có đều có thể mà um, nhìn vào hay là hướng tâm vào về cái tất cả những hành động của họ ấy thì tại bởi vì mọi thứ nó đều tốt cả thì giống ở đây cũng giống một cái ví dụ ví dụ khi một người đang đi trên một cái hành trình dài mệt nhọc nóng bức và mệt mỏi và khi đó người đã, người đó thấy một cái hồ nước hồ nước trong và mát mẻ và lại ở đó có bóng cây nữa thì khi đó thì ờ, người đó có thể nghỉ ngơi này nghỉ ngơi dưới bóng cây rồi người đó có thể đi xuống cái hồ bơi tắm và uống nước và cũng cũng như vậy thì khi mà nếu mà chúng ta có cái tâm sân hay là có cái sân ý mà chúng ta thấy cái người thấy một cái người nào đó người tốt nào đó chúng ta tìm thấy trên thế giới cũng rất là nhiều người tốt họ có cái hành động về tốt về cả về thân về khẩu về ý thì chúng ta có thể chú tâm trên tất bất bất kỳ một trong ba cái nào hay tất cả những cái phẩm chất tốt đẹp của họ ấy và khi đó thì rất là dễ để mà chúng ta có thể phát triển được ờ, định của mình rất rất là dễ có thể phát triển cái tâm từ meta của mình thì ờ, khi mà phát triển tâm từ meta được thì ờ, tất cả những cái sân ý tất cả những cái sự phẫn nộ nó sẽ được loại bỏ và khi mà chúng ta không còn cái sân ý không còn cái sự phẫn nộ thì sẽ đem đến cái sự thân ái, đem đến sự yêu mến, đem đến sự nhất trí, đem đến sự hòa hợp, đem đến sự an tịnh và nó là um, và đem tới định định tâm và nó là cái một cái cái pháp hay là một cái sự lợi ích rất là to lớn khi mà chúng ta đang lăn trôi trên cái vòng sanh tử luân hồi. So next one, next one is a very bad, really bad. Everything's no good, bodily, poverty, and um, mentally. How to do? <laughs> so, uh, for that, uh, here uh, giving simile. Uh, one person uh, traveling long journey. He is a sick, suffering, strong illness, maybe because of long traveling. No proper food, the robot weather he has. So very very sick. So uh, previous village uh, he has debated is is far. Next village, next destination. His destination is also far. On the way middle. So and not gaining proper food not gaining proper medicine, uh, not gaining proper assistance, not having uh, the person who can guide and to go to next village. So if you saw that person, how you will feel? all you can do is uh, what you can do is uh, only compassion. Uh, so compassion only you should have. So uh, this person uh, cannot get proper food, proper medicine, uh, proper assistance. the one who can lead to go to next village to guide to next village. So this man uh, will reach to uh, want to say damaging or yes. damaging or spoiling better condition uh, surely will, will reach that. So by thinking in this way, you should have only compassion because every every condition is bad. Và trong một cái trường hợp nữa đó là trường hợp này là trường hợp tệ nhất bởi vì cái người này cả ba cái phẩm chất là kể cả về thân về khẩu về ý đều xấu cả và thân khẩu ý của họ đều xấu cả như vậy thì chúng ta phải làm sao thì ví dụ cũng như một cái người đó chúng ta thấy một cái người người ta cũng đi trên một cái hành trình hành trình khó khăn hành trình dài như vậy hành hình hình một cái hành trình gian khổ như vậy người ta đó bị người ta bị ốm này bị bệnh nặng này bị khổ bị đói này khát này và bởi vì không có cái vật thực thích hợp này không có cái đồ ăn thích hợp này với lại có bị cái thời tiết xấu chi phối nữa nên mà khi đó thì người ta đã đi được cái đoạn đường cũng tương đối là xa nghĩa là xa với cái làng cũ của họ ấy, mà cũng lại rất là xa với cái làng mới mà họ muốn tới có nghĩa là họ đang ở giữa đường quay lại cũng không được mà tiến tới cũng không có được nữa tại vì đang ở cái giữa đường mà cái làng cũ cái nơi họ xuất phát cũng đã đã rất, rất là xa rồi mà cái điểm đến của họ cũng rất là xa và khi đó lại không có đồ ăn thích hợp và không có thuốc men và không có không có họ người ta không đạt được cái điểm đến cái, cái đích đến của họ cũng người ta cũng chưa có đạt được người ta không có được điểm đến và cũng đồng thời người ta không có cái người chỉ đường không có người chỉ đường để có thể người ta có thể đến tới tới được cái cái nơi mà mình mình muốn tới thì khi đó chúng ta phải làm cái gì chúng ta phải làm sao thì chúng ta có một điều duy nhất chúng ta có thể làm được đó là có cái lòng bi mẫn đối với người đó thôi bi mẫn khởi lên bởi vì chúng ta thấy rằng người này á, là một người mà đang bị uh, không có vật thực thích hợp không có cái thời tiết thích hợp không có thuốc men thích hợp và không đạt được không đến được cái nơi mình muốn đến và cũng không có cái người dẫn đường chỉ lối cho tới được cái nơi mà người đó muốn tới và chắc chắn cái kết quả hậu quả sẽ dẫn đến là gì đó là người này sẽ bị hủy hoại người này sẽ bị bị hư hỏng người này sẽ bị hủy hoại và như vậy thì chúng ta chỉ có khởi lên được cái lòng bi mẫn đối với người đó mà thôi Okay, so the one with uh, all bad action, so uh, that one is uh, like a very sick person because uh, he is full of uh, full of uh, lot of full of agusala. So the person. Uh, with a lot of kusala, a lot of akusala. So a kind of sick person. So long journey he is going is uh, Namadeka Sansara, unknown beginning journey. Unknown beginning journey that a person is going. Also sick. Sick means uh, a lot of akusala. Bodily um, and bodily, mentally, everything is not good. So, but he need to go Anamadaka samsara, unknown beginning. Đối so, với yes, I know. Uh, the the village he has departed. The village you will go as a destination. It's a far means uh, Nirvana is uh, very far for him. What is a proper food? cannot gain is uh, the fruit of uh, being in peacefulness, uh, being monk, uh, being a practitioner. Uh, practitioner, the fruit of a practitioner means like a Megaphala Nibbana, those attainment he cannot get. It is a proper food. What is a proper medicine? Uh, proper medicine which he cannot gain is a samatha and vipassana because he didn't practice any samatha, any vipassana because of lord of akusala. So what is a proper assistant which he cannot gain is uh, the uh, the one who can cure kilesa disease by, by giving ဩဝါဒအနုစာစနီဩဝါဒအနုစာစနီ normally admonishment yes so admonish first time admonish again and again uh onceဩဝါဒ once အနုစာစနီ uh, admonish uh, normally uh, admonish by showing fault uh, so uh, this is sasani. so uh, he has uh, no, uh, no one who can cure Kilesa disease by giving Oasa, Oara, uh, a new sasana, because no one want to, want to admonish him. So, uh, not gaining the one who can lead destination means uh, there is no uh, no Buddha. uh, no Buddha disciple uh, who can teach to go to Nibbana. Because of this, everything is poor. Uh, it is very compassionate. So by thinking in this way, you should have compassion towards the one with uh, every action is bad. Hmm. Yes, I know. Yeah. Và trong uh, uh, cái trường hợp mà tất cả hành động về đều xấu như vậy vì thì tất cả những hành động về thân về khẩu về ý của người này đều đều đều mà xấu như vậy thì chứng tỏ rằng giống như là người này bị bị cái bệnh mà đầy giấy các bệnh tật bệnh tật rất là nặng và cái con đường con đường mà đích đến của vị đó cái điểm đến của vị đó cái là nó dài bất tận thì cũng giống như vậy thôi thì không có như cái điểm đến của vị đó là không có xác định và nó dài bất tận đối với những cái người mà không người mà xấu tất cả mọi thứ đều xấu về hành động về thân về khẩu về ý của họ đều là là những cái hành động uh, uh, đều đều xấu cả thì cái hành trình cái đích đến của họ là vô tận và cũng như vậy thì khi người đó người ta xuất hành từ cái ngôi làng thì cái ngôi làng đó người ta đã xuất hành đi người ta đã đi rồi và người ta đến một cái ngôi làng khác thì cái ngôi làng mà cần đến cái đích đến của cái cái ngôi ngôi làng tới là gì đó là niết bàn nibbana và trong trên con đường đó thì người ta lại không có cái vật thực thích hợp cái vật thực thích hợp ở đây đó là cái sự an bình cái sự an tịnh và đối với cái vị tỷ kheo hay các hành giả thì cái vật thực hay là cái thức ăn ở đây thức ăn ở đây đó là gì đó là đạo quả và niết bàn manga phala và nibbana và thuốc ở đây cái thuốc thích hợp là gì vì đó không có được cái thuốc thích hợp tại vì uh, vì tất cả những cái hành động về thân khẩu ý như vậy không tốt nên là vì đó cũng không có cái thuốc thích hợp mà cái thuốc thích hợp ở đây đó là định và tuệ samatha và vipassana định và tuệ vì đó cũng không thực hành bởi vì tất cả mọi thứ vị đó đều xấu cả đều xấu ác cả nên thành ra không có hành định và tuệ nên vị đó cũng không có được cái thuốc thích hợp và cái điểm đến uh, hay là cái người dẫn đường cái người dẫn đường cái người mà chỉ cho người dẫn đường mà để cho thoát khỏi thoát khỏi cái uh, cái bệnh cái căn bệnh hay chữa khỏi căn bệnh căn bệnh đó là căn bệnh kilesa căn bệnh phiền não ở đây đó chính là uh, những cái người mà có thể giáo giới giáo giới một lần hay là giáo giới lặp đi lặp lại nhiều lần hay là cái người mà có thể chỉ ra cái lỗi sai cho mình để mình sửa đổi nhưng mà thực ra vị này không có bất kỳ ai bởi vì không có à, không có bất kỳ ai chỉ cho họ cái lỗi của mình cái giáo giới không có ai không có bất kỳ ai muốn giáo giới cho vị đó không có bất kỳ ai muốn chỉ dẫn cho vị đó bởi vì tất cả những hành động của vị đó thân khẩu ý đều xấu cả và nữa thì vị đó không có người chỉ đường không có cái người chỉ đường đúng đắn cái người chỉ đường ở đây đó là gì đó là chính là đức phật đệ tử của đức phật và chính đức phật và đệ, đệ tử của Đức Phật mới là những cái người mà có thể chỉ cho cái người đó tới được cái đích đến, tới được cái ngôi làng. Tới cái ngôi làng đó là chính là Niết Bàn. Và bởi vì mà người này là một cái người rất là nghèo nàn, nghèo nàn bởi vì người ta có rất là cái tâm bất thiện rất là lớn và cũng không ai giúp được vị đó thì bởi vì vị đó không có ai giúp được không có thuốc men thích hợp không có vật thực thích hợp không có người chỉ đường và uh, chính vì thế nên là chúng ta phải khởi sinh lên cái lòng bi mẫn phát triển cái lòng bi mẫn đối với vị đó đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm so these are ways to remove well and to remove anger so you should remove your anger so be the one who is lovely, be the one to be respected. Whatever appearance you have, no much problem. You still can be beautiful Thì, ờ, ngày xe đo dạy chúng ta đó là cái cách để mà chúng ta loại bỏ được cái sân ý, loại bỏ được cái sự phẫn nộ, loại bỏ được cái tâm sân. Và khi mà loại bỏ được cái tâm sân, đó chính là cái nhân mà dẫn đến cái sự thân ái, dẫn được cái tình thương, cái sự yêu quý từ người khác, dẫn được đến được cái sự an bình, dẫn đến đến được cái sự an tịnh và dẫn đến được cái định. Và như vậy thì bất kỳ cái chúng ta sinh hay xấu, xấu hay đẹp không thành vấn đề. Nhưng mà ở đây chúng ta nếu mà chúng ta có được cái pháp này, có được cái pháp thân ái này thì có được những cái pháp này thì chúng ta sẽ tự nhiên bất kỳ hình dáng nào chúng ta đang có bây giờ chúng ta đều trở thành những người rất là đẹp yes, đó. Okay, time is up. We should stop. We will go to interview. Sa sa du du sa du. Yes. À, bây giờ thì đã hết, hết thời, thời, thời Pháp và đến lúc mà chúng ta có thể trình Pháp với Ngài Sedo, chúng ta có thể hỏi uh, gửi câu hỏi vào trong chat box và Google Docs. Sau đó thì ban tổ chức sẽ gửi tới ngài xe đó. Câu hỏi đầu tiên, the first question sẽ đó, I will read in Vietnamese first. Yes. Con kính để lễ ngài tiền sư, con đang tập thiền niệm hơi thở và con xin ngài tiền sư hướng dẫn cho con cách vượt qua trở ngại uh, từ hành giả quốc quốc trương. Sau khi tỏa tiền, hít thở vài hơi thì con cảm giác cứng đầu, cứng hàm và trong suốt thời gian thiền tập dù cho con vẫn cố gắng quay về điểm hơi thở, quay lại điểm xúc chạm. Tình trạng này kéo dài khoảng 2 tháng nay và đôi khi con xảy ra uh, xảy ra khi con đang làm việc, không trong thời gian hành thiền. Nếu tập trung vào hơi thở, con kính mong ngài chỉ dạy cho con. Sa thú, sa thú, sa thú. Uh, ờ, say đó, I'm practicing anapanasati, uh, but when I sit down, I I start to meditate. I just breathe in and out a few breaths. And then I start to feel tension or hold my head. And also the jaw, the jaw so become hardened. And uh, even though I try to bring my, my, mind back to know the breath in and out and uh, stay at the touching point, but I cannot overcome this uh, tension and the hardness of the uh, jaw. And this problem prolonged for two months until now. Sometimes with uh, out, outside out of the meditation time, I also encounter this problem. So may "Oh, please teach me uh, le- uh, how to overcome this uh, obstacle. Yeah. Yeah, yeah, yeah. So it is uh, maybe because uh, you haven't practiced strongly. Uh, so uh, yourself too much. Uh, so also may happen to practice uh, the flesh here instead of wind. So uh, <clears throat> it is uh, because of mind you have that problem. So if something's uh, dirty because of water, so have to wash with water. <laughs> so because of this, if you can think uh, something else, so it will be disappear, will, will disappear. So you need, to, if you still want to practice anapana, need to do correctly, but uh, it is uh, already have maybe a bit habit. Uh, very difficult. Uh, so need to we need to use a few ways and discuss. Uh, so because of this, maybe the object should be far from you, like a meta. Yeah, so meta is someone with uh, with a respect who who you respect so it is far. So you may not focus on your jaw, or your body, your face. So uh, so when seeing a respectable person, you should send the metta. Uh, may he be free from danger. Uh, may he be free from mental suffering. May he be free from physical suffering. Uh, may he be able to bring his body with the comfort, with the ease. And so you can do that as long as your mind is staying far, so you may forget about your jaw or face. It it can be disappear, can disappear. So you you may use that one. Hmm. Yes, sir. Thì một cái có thể là một cái nguyên nhân mà dẫn tới trường hợp như ờ, của hành giả ở đây thì đó là cái sự tinh tấn quá mức hay là cái sự đẩy ép thúc đẩy quá mức à, cái cái cái cái thân và cái tâm của mình thì hoặc là trong trường hợp mà khi mà cái điểm xúc chạm nó nghĩa là thay vì biết hơi thở mà hành giả là có thể là chú tâm vào quá nhiều và cảm thọ cái điểm xúc chạm đó thì nó sẽ tạo nên cái cảm giác căng cứng ở mặt hay là cái cái sự căng cứng ở đầu và cái sự cứng ở ở cỡ hàm thì có thể đó mà ra nhưng tất cả những vấn đề này á, đều là xuất phát từ đâu xuất phát từ tâm thì chúng ta thấy rằng ấy, khi mà khi mà khát nước thì chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện uống nước khi uống nước thì chúng ta sẽ hết khát và ở đây cái vấn đề như thế này thì cũng một có một vài cái cách khác nhau để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề ở đây cái vấn đề chính đó là cái vấn đề mà khi sự chú tâm cái tâm của mình hướng tâm quá mức quá quá nhiều vào uh, cái sự xúc chạm cái cảm thọ nhiều hơn là cái hơi thở đó có thể là một đó có thể là một cái lý do cái lý do nữa là cái sự tinh tấn thúc đẩy quá mức thì đó là cũng là một, có thể là một cái nguyên nhân nhưng mà một vài cách thì một cái cách mà có thể để vượt qua vượt qua được uh, cái vấn đề này đó là khi mà tâm chúng ta không có tâm của quý vị mà không có hướng uh, hướng tâm tới cái đề mục thôi thì nó sẽ mọi thứ khác sẽ mất đi thì uh, à, đến khi mà nếu giả sử nhưng mà hành giả vẫn có tiếp tục muốn hành thiền hơi thở anapanasati thì phải uh, chú tâm hơi thở và từ từ và quên quên cái này đi nhưng mà đối với trường hợp ở đây thì có thể là cái thói quen trở thành một thói quen lâu rồi thì phải hành một cái cái đề mục thiền cái đối tượng nào đối tượng mà khi mà cái đối tượng cái đề mục nó là cách xa khi cái đối tượng cái đề mục mà nó cách xa như vậy ấy, thì hành giả sẽ quên đi quên đi cái sự mà chú tâm về thân chú tâm vào hàm chú tâm vào đầu chú tâm vào vào bên trong người chú tâm vào những cảm thọ thì từ từ tất cả những cái đó sẽ mất đi thì ví dụ như là hành thiền tâm từ meta hành thiền tâm từ thì cái đối tượng đó là một cái chúng sanh là một cái người mà vị đó cung kính thì cái chúng sanh đó thì vị đó hình dung như cái hình ảnh người đó ở bên trước Ờ, ở, phía đằng trước thì nó cách xa cách xa với bản thân vị đó nên là thành ra vị đó sẽ quên đi về cái cái mặt của mình cái hàm của mình và cái đầu của mình cái thân của mình vân vân thì tất cả những cái đó từ từ nó sẽ mất đi thì vị đó có thể hành thiền tâm từ và theo những cách như sau đó là chọn một người cung kính mà cùng giới với mình và sẽ uh, sẽ nói ở trong tâm nghĩa là sẽ uh, đọc ở đọc thầm ở trong tâm nghĩa là mong cho người đó được có sự hạnh phúc an lành mong cho người đó thoát khỏi cái sự khổ tâm, mong cho người đó thoát khỏi cái sự khổ thân và mong cho người đó thoát khỏi cái sự hiểm nguy. Thì trong một trong bốn cách này thì thì hành giả có thể chọn và và có thể hành để phát triển phát triển tâm từ thì từ từ tất cả những cái, cái thói quen đó cái tâm nó sẽ chỉ biết cái đối tượng và cái tâm của hành giả đó sẽ không có bỏ nó mất đi cái thói quen là hướng tới về cái cảm thọ ở trong ở ờ, đầu ở ờ, thân hay là hàm và từ từ cái định tâm nó nó phát triển như vậy bởi vì cái đối tượng tâm từ ở đây đó là một cái đối tượng về chúng sanh và nó cách cách xa cách xa vì đó chứ không ở ngay tại trong thân vì đó thì từ từ đó là một cách để phát triển hay để loại bỏ được cái cảm giác như như hành giả đang gặp ở đây yes or no mm-hmm. if you want to use another way for example your eh, if you are still staying in there uh, if I cannot use meter, so the nearer to, jaw is uh, hardness, it is uh, the characteristic of earth element. So you happen to focus. So nearer to the jaw is uh, saliva you have. There are a lot of saliva in, in, the, in the mouth. You trying to focus the saliva water. So at that time you may have a lot of a lot of saliva <laughs> in the mouth. So um, mm, it, it uh, you may uh, you may forget uh, your jaw. So if you can really focus the uh, saliva, so mm, may may disappear that that may disappear. Yes, sir. À, ờ, trong trường hợp mà anh giả đã làm hành thiền hành thiền tâm từ rồi nhưng mà vẫn bị cái cảm giác căng cứng ở cái hàm thì trong trường hợp đó thì ngài Zeno có thể dạy một cái cách khác nữa đó là cái yếu, yếu tố cứng hay là cái đặc tính đặc tính cứng đây là cái đặc tính của đất hay của địa đại mà đặc tính cứng này nếu mà chú tâm trên hàm đó thì gần gần với cái hàm này á, gần với cái hàm hay cái răng ở đây á, thì ở dưới đó sẽ ở đó là sẽ có nước miếng nước miếng rất là nhiều và khi mà hành giả hướng tâm thay đổi cái đối tượng là thay vì á, hướng tâm tới cái cái hàm hay là đặc cái đặc tính cứng của địa đài thì hành giả có thể chuyển tới là chuyển tới về hướng tâm tới cái nước miếng thì bởi vì nước miếng ở đây rất là nhiều từ từ nước miếng nó sẽ tiết ra và rất rất là nhiều và cái nước miếng này sẽ trở nên rất là rõ ràng rất là rõ ràng như vậy thì từ từ ấy là khi đó hành giả sẽ quên đi sẽ quên đi mất cái ờ, cái đặc tính cứng và quên đi mất về cái cứng của cái hàm răng của vị đó và đó là một cách để thay đổi cái thói quen và từ từ cái đặc, đặc tính nó nó sẽ mất đi yes Edo. okay you may try mm. như vậy thì hành giả có thể cố gắng thực hành theo cách này cách như ngài Sedo đã chỉ yes. câu hỏi thứ hai Kính bạch ngài, khi niệm ơn Đức Phật con thường xảy ra hai trường hợp. Một là nếu niệm một cách liên tục không đứt quãng thì con không kịp quán tưởng ý nghĩa của ơn Đức Phật. Hai là nếu để quán tưởng được ý nghĩa của ơn Đức Phật thì con phải niệm chậm giống như vừa niệm vừa nghĩ. Con xin Ngài từ bi chỉ dạy con cho con phải niệm như thế nào để có được nhiều lợi lạc thương Ngài. Uh, ờ, Vanami said đó, I am practicing Buddhanusati, uh, so I, I encounter two things. The first thing, if I uh, do the Buddha no uh, uh, reciting the Buddha quality continuously, so because of reciting the Buddha quality continuously, so uh, I miss many of the meaning of the Buddha quality. Only just reciting many many of the quality uh, I, I miss. But if I, I do the Buddha Nusati slowly, and then it become very slow because I had to think a lot. I had to think about, contemplate about the Buddha quality one after another, one after another. Uh, so uh, Venerable said, "Oh, so which way is better for me to practice to gain more benefits of practicing Buddha Nusati?" So, uh, which way, actually, you should choose. <laughs> so uh, you should there are some some rules uh, maybe similar rules for example when we do 32 parts uh, so there is one rule not to be so slow not to be so fast so 32 parts uh, when we practice uh, have to reflect one after another so so some if knowledge is not yet sharp, you may go slowly. If you try to push, uh, so uh, it become heavy or not clear. So in the same way, sometimes the mind want to go faster. So, but if you pull, it is also not comfortable, no concentration. So based on own knowledge, you should do not do slow not do so fast. In the same way, when you practice the four elements, there are 12 characteristics. You need to know one after another. So, uh, if you know, uh, there, uh, there is this rule not to be so fast, not, be, not to be so slow, uh, not to be so slow. So, uh, so the same, so according to own pace, you should go. So you should check your your comfort, your feel. Uh, you should move. Uh, so if uh, happy in one place, you should stay there. So uh, another thing is uh, uh, in both four elements or 32 parts. If something is not clear, although we are saying hair, body, hair, nail, or hardness, roughness, some of them not clear. Uh, our knowledge cannot reach. If so, something you can skip. Uh, skip and go another. Because if you wait here a long time without knowing, you may be bored. So because of this, you skip. Next time, when you reach there, a little effort, some amount of effort you will do to know that. If you don't know, go next one. So if so, uh, you may not like pulling, you may not like pushing. So uh, currently going. So we may use, uh, you may use uh, uh, those rules for the vote Mm. Yes, sir. Mm. Um, và trong ờ, trong trong trong cái trường hợp này trường hợp ở đây thì ờ, hành giả phải tự biết về cái cái tốc độ nghe là hay là ừ, cái cái sự quán hay là niệm ăn đức Phật như thế nào là thích hợp nhất là nhanh hay chậm như thế nào là tùy hành giả hành giả có thể biết được thì nhưng mà trong có một số những cái quy tắc giống như là khi mà hành thiền 32 thân phần thì 32 thân phần ở đây thì cái cái cái, cái luật mà hay là cái nguyên tắc mà khi hành thiền 32 thân phần hành thiền 32 thân phần thì từ thân phần này đến thân phần khác như ví dụ như tóc lông móng răng da vân vân thì khi đó thì ờ, là hành giả phải không quán quá nhanh hay là không quá chậm thì ba hai thân phần đặc tính từ thân phận này người đó phải nhảy sang thân phận khác và nếu mà giả sử như cái trí tuệ không đủ sắc bén á, thì vì đó sẽ phải hành chậm chậm thôi để thấy được uh, cái thân phận nó trở nên rõ hơn nhưng mà nếu mà trí tuệ không có sắc bén mà vị đó muốn đẩy quá nhanh thì vì đó sẽ không thấy được cái thân phận thân, cái thân phận không có rõ và nếu mà vị đó thúc đẩy thúc đẩy để để cho thấy nhanh hơn thì đương nhiên là nó nó sẽ không rõ được rồi và không có không không dẫn tới không dẫn tới định và trong cái trường hợp nữa đó là cũng cái trường hợp về tứ đại thì đặc, đặc tính của tứ đại tổng hợp tổng cộng có 12 cái đặc tính của 12 đặc tính của tứ đại thì thiền sinh hành giả phải quán từ đặc tính này sang đặc tính khác và cũng như vậy cũng tương tự như vậy thì cũng có những cái có cái luật ở đây đó là không quá nhanh và không quá chậm khi mà quán từ đặc tính này đến là đặc tính khác ví dụ như là 32 tân phần thì có tóc lông móng răng da vân vân còn để khi mà 12 <laughs> đặc tính của địa đại ờ, mà 12 đặc tính của tứ đại thì có cứng nhám nặng nâng vân vân thì tất cả những cái đặc tính đó từ đặc tính này qua đặc tính khác ví dụ như trong trường hợp mà cái trí tuệ của vị đó nó chưa đủ sắc bén mà khi vị đó thấy không có rõ hay là thấy bất kỳ thân phần nào chưa được rõ ràng hay là cái đặc tính nào đó trong 12 ờ, cái đặc tính mà chưa có rõ ràng thì vị đó có thể bỏ qua, có thể nhảy bước, bỏ qua, bỏ qua đến chờ đến lúc sau khi mà vị đó quán những đặc tính khác rõ ràng rồi và vị đó có thể quay lại và quán cái đặc tính này nó sẽ trở nên rõ hơn thì vị đó không có dừng lại không có dừng lại ở tại một tại một cái đặc tính đó quá lâu bởi vì khi dừng lại ở tại một cái đặc tính quá lâu thì tâm có thể dẫn đến cái sự buồn sự chán nản và không còn thích thú và cũng không dẫn tới định thì chính vì thế thì hành giả ở đây cũng có thể áp dụng áp dụng uh, cái uh, những cái quy luật hay quy tắc hay cái nguyên tắc khi mà hành thiền ba 32 tân phần hay là hành thiền mười uh, hành thiền tứ đại về về quán về 12 cái đặc tính của tứ đại thì đó là không quá nhanh không quá chậm thì tương tự như vậy khi hành thiền niệm ơn Đức Phật ở đây thì hành giả có thể hành thiền và chọn ra cái tốc độ như thế nào, nhanh hay chậm thế nào để phù hợp với mình, để mình không thấy đó là cái sự thúc đẩy quá mức hay không thấy là cái sự mà kéo chậm lại hay là thúc đẩy đi quá nhanh mà khi mà cái tâm nó trở nên được an bình an tịnh mà thấy được thoải mái dễ chịu nhất thì hành giả sẽ tự biết đó là cái uh, nhanh hay chậm mà là thích hợp nhất đối với mình yes sir ừ. uh, yes the question number three uh, maybe we have time for one more question sir đó <laughs> okay, okay. yes Vanami said, "How to distinguish the two factors, PT and Sukha, because when uh, when practicing, we feel like very light body, like the fly on the, fly on the air or floating up and down, and we can sit many hours like that. So is that the PT or sukha? Uh, thanks a lot, Seado. Now, Seado, so I translate into Vietnamese. Seado, the question in English. Yeah. Mm. Kính bạch ngài Seado, làm thế nào có thể phân biệt được hai hai cái chi? đó là hỷ và lạc piti và sukha bởi vì uh, khi thực hành thì thì con cảm thấy giống như là cái thân trở nên rất là khinh an giống như là nó nó nó lên và xuống nổi lên trên xuống trên hư không như vậy và có thể ngồi được rất là nhiều tiếng và đó như vậy có phải là hỷ hay không thưa ngài Sedo yes Sedo so Uh, usually pity and sukha arising together, except uh, like bodily, bodily touching, touching and feeling, if it is good, only sukha without pity. Also in the fourth, uh, in the fourth jhana, if you count in, in five jhana way, third jhana, if you count in the uh, four jhana ways. So only sukha, no pity. The others, except these two, the others are pretty. Sukha, always together. <clears throat> so, uh, differences of uh, those is uh, you go to forest, dusty and hot. If you saw the water another shady tree, uh, you saw the lake with clear water, cool, another shady tree. So First time, once you see it, it is like a BD, happy, uh, excited. Uh, when you really take shower, drinking, using, at that time, uh, happy, but uh, I think quite peace, uh, peacefully happy, experiencing happy. So, so in this way, explain because uh, that jhana is more excited quality are more peaceful. So uh, if you count in fifth way, if you count uh, four way like a uh, second to that. So uh, so BD is excited joy. Uh, happiness, sukha is uh, experiencing happily. Uh, like a Friday night tonight, you will be happy, more pity. <laughs> if you, you really like a Saturday, Sunday, uh, just experiencing not so excited. Uh, yeah, it is a kind of simile. Mm. Yes, sir. Mm. Uh, và trong hầu hết tất cả mọi trường hợp thì PT và xúc khá nghĩa là hỷ và lạc đây đều sanh khởi cùng với nhau, ngoại trừ hai trường hợp đó là trường hợp về trong cái cái hỉ lạc ví dụ như cái sự xúc chạm cái sự xúc chạm mà êm ý, à, êm ái khải ý khải thì cái sự xúc chạm đó chỉ có lạc nhưng không có hỉ hoặc cái hoặc là cái tầng tiền tầng tiền thứ năm à, thứ năm ở đây có là nếu mà tính theo cái à, tầng, tầng, tầng tiền thứ à, thứ tư thứ tư đó là tính theo ngũ thiền còn nếu mà tầng tiền thứ ba hay là tam thiền là tính theo là là tứ thiền là bốn tầng thiền còn nếu mà theo còn nếu tính theo vi diệu pháp là năm tầng thiền ngũ thiền ấy thì nó là tầng thiền thứ tư thì trong tầng thiền đó thì cái chi thiền này chỉ có là xúc khá chỉ có là lạc thôi thì trong trường hợp này có lạc nhưng không có hỷ thì đó là hai trường hợp còn tất cả những trường hợp khác thì lạc sẽ đi cùng với hỷ thì ờ, ví dụ ở đây ngài sẽ đo đưa một cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu đó là ví dụ như là một người đang đi trên một cái hành trình dài đi trong vào một cái khu rừng và khi đó thì vì đó mới thấy được một cái hồ nước trong xanh hồ nước trong mát hồ nước trong mát ở dưới cái bóng cái bóng cây khi mà thấy như vậy ấy, thì nó giống như là cái hỉ còn khi mà thực sự vị đó mới xuống xuống cái hồ nước đó tắm rồi uống nước rồi thỏa thích trong hồ nước đó thì đó là cái sự lạc thì hay là lạc ở đây đó là trên kinh nghiệm trực tiếp kinh nghiệm cái hỉ đó trực tiếp kinh nghiệm thì đó gọi là lạc còn khi mới nhìn thấy thôi nhìn thấy cái hồ nước trước mắt như vậy thấy cái bóng cây mát như vậy hồ nước trong như vậy thì lúc đó là nó tương tự đó là cái ví dụ để tương tự nó tương tự như là cái hỉ còn khi lạc lạc ở đây là thực sự kinh nghiệm kinh nghiệm cái điều đó kinh nghiệm thực sự xuống xuống xuống hồ và uống nước và tắm rồi nghỉ ngơi thì đó là là lạc còn à, ví dụ như là nếu mà nói về trong cái cái về à, tầng tiền thứ à, là tam tiền ta à, là tứ thiền tứ thiền là đó là cho nó về cái phương pháp mà về ngũ về trong ngũ thiền thì đó là tứ thiền đó là tứ thiền thì nó còn đó là cái cái, cái lạc còn khi mà về uh, nói về phương pháp về cái uh, tam thiền hay là um, hay, hay là nhị thiền nhị thiền nếu mà nói về tứ thiền thì nhị thiền thì vẫn còn cái hỷ mà cái hỷ thì cái tâm nó còn nhiều sự không có uh, bằng cái tam thiền tam thiền chỉ có lạc thôi thì cái lạc ở đây á, thì nó có được cái sự an tịnh hơn có sự sâu lắng hơn so với cái hỷ thì uh, cũng cảm giác giống như là khi mà chúng ta thấy sắp tới thứ bảy chủ nhật đúng không thì thấy vui nhưng mà thực sự kinh nghiệm cái cái ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật thì nó khác đúng không thì nó là cái thực sự thực sự kinh nghiệm thì đó là cái ví dụ ngày sau đó thấy cho chúng ta có thể phần nào đó dễ hiểu hơn yes sir đó yeah uh, say đó so time's up may say đó Lisa for the sharing of Mary say đó okay bonya sambadam Sambadang punya sambadang. Sabe dewa numodandu. Sabe dewa numodandu. Sabha sambadi saidiya. Sabha sambadi sindiya. Idame nyadina hodu. Idame nyadina hodu. Sukhida hondu nyadayo. Sukhita hondu nyadayo. Idame bonyam. idame punyang asawakaya vaham asawakaya vaham odu odu idame punyam idame punyang nibbānasa nibbānasa bhajayo bhajayo odu odu mama punya bhagam mama punya bhagam sava သဗ္ဗသတ္တာနံအာဇေမိအာဇေမိသေသဗေသေသဗေသမံသေသမံဘုညဘာဂံဘုညဘာဂံသဗန္တုသဗန္တုသာဓုသာဓုသာဓု Nam mô Bụt Thầy Nam mô Tham Maya Nam mô Sang Khaya Thank you, Sayudo for the wonderful Dhamma talk. And thank you, Vante Pawarathamika, for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Bao, Bao May Sayudo be strong, healthy, and long life We also thank everybody for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May we all be well and happy. Sa thư, sa thư, sa thư. Chúng con kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và tri ân Ban Bante Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con kính xin dâng đến Ngài Pa Úc Sayadaw Chi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Chúng con kính mong Ngài Paok Sayudoji pháp thể kinh an, thân tâm an lạc, mãi là bổn tùng cha mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tất cả buổi học và pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc chư tăng Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa thương. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, อาดูซาดูซาดูเสรอสาดูเซธุสาธุคุณคุูเสร